Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Հայաստանի Հանրապետության Կարո Մեղրիկյանի անվան աչքի հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնի առաջատար ակնաբուժները Արցախում են։ Հայաստանի Հանրապետության Կարո Մեղրիկյանի անվամբ աչքի հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնի առաջատար ակնաբույժները Արցախում են։ Մասնագետների կողմից Հանրապետական բժշկական կենտրոն Փակբաժնի իրական ընկերությունում 3 օր ակնաբուժական խնդիրներ ունեցող Արցախյան ազատամարտում զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների անդամները, վիրավորված ազատամարտիկները եւ նրանց ընտանիքի անդամները ստացան բուժօգնություն։ Ճանաչված բժշկուհի Սուսանա Գաբրելյանի խոսքում գերիշխողը հայրենասիրությունն է Արցախում աշխատել ինձ համար մեծ պատասխանատվություն է, ասում է ակնաբույժը։ Տիկին Սուսաննա, ուզում եմ մի քիչ լիրիկական նախաբանով սկսեմ, ասեմ ինչու մոտ մի 25 տարի է վարում եմ առողջություն հաղորդաշարը եւ բոլորին ասում եմ բարովեք եկել Արցախ, ձեզ կրկնակի եմ ասում ձեր խմբի հետ, որովհետեւ ձեր աշխատանքի մեջ, ձեր խոսքի մեջ կար մեծ հայրենասիրություն, մեծ նվիրում, հենց հայրենիքը սկսում է ձեզնից, ինձնից, այսպիսի բարի գործերից։ Բարովեք եկել Արցախ եւ արդեն քանի օր է որ աշխատում եք Արցախում Մենք արդեն 4-րդ օրն է աշխատում ենք։ 3 օր մենք աշխատել ենք հանրապետական հիվանդանոցում, բավականին նորակառույց, գեղեցիկ, հագեցված ժամանակակից տեխնիկա է եւ իհարկե հաճելի էր այնտեղ գտնվելը եւ նկատեցի, որ բժիշկներն էլ շատ ուշադիր էին եւ ընդհանրապես ամեն ինչը կազմակերպված էր, բացի տեխնիկական պահից նաեւ ուշադրությունը հիվանդի հետ։ Մենք մոտավորապես 120 հիվանդի ենք նայել, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքի անդամներին ես իմ հոգու պարտքն եմ համարում մեր երիտասարդ բժշկուհի Արմինե Ստեփանյանի հետ միասին, որը ճիշտ է երիտասարդ է, բայց բավականին մեծ պոտենցիալով եւ մենք միասին մեծ նվիրումով աշխատեցինք տարբեր պաթոլոգիաների հետ առնչվեցինք եւ իհարկե ես համարում եմ պրոդուկտիվ մեր աշխատանքը, որովհետեւ մենք շատ-շատերին հայտնաբերեցինք այն ինչ որ իրանք չգիտեին այդ մասին, որովհետեւ աչքի միջոցով, որ հատակը տեսանելի է, մենք զննումներ ենք կատարում եւ կարող ենք հայտնաբերել նորանոր հիվանդություններ, որոնց մասին մարդիկ չգիտեն։ Հաճախ դեպք է լինում, որ դիաբետը մենք ենք հայտնաբերում, իսկ մարդը չգիտի այդ մասին։ Կամ գլաուկոմա կոչվող հիվանդությունը երբեմն ընթանում է գախնի եւ մենք դա շատ խորամանկ է կարող է վնասել աչքը միջև հայտնաբերումը։ Ոստի ուզում եմ կարևորել այդ ծնունդները, որովհետև դրանք կատարվում են մարդկանց օգտին։ Բացի դրանից, որ ախտորոշումներ են ճիշտ կատարվել եւ նշանակել համապատասխան բուժումներ, նաեւ մենք ակնոցներ ենք որոշել մոտավորապես թվով 105 ակնոց, դա ճշգրիտ թիվ է եւ դեռ շարունակում ենք դա անել։ Այդ ակնոցները նվեր կստանան մեր բոլոր զոհված ազատամարտիկների ընտանիքի անդամները եւ մենք կուղարկենք մոտավորապես 1 ամիս անց աշխատակիցը Թերեզա Խաչկալյանը կբերի եւ մեծ սիրով նրանց հոգսը կթեթևանա քիչ այդ ակնոցի ընդրությունից, բացի դրանից այս անգամ մենք նաև դեղորայք ենք, որ անհրաժեշտ էր բերելու եւ բաժանելու հիվանդներին։ Եվ գործը կատարում ենք մեծ սիրով։ Ճիշտ է հիվանդների քանակը շատ է, չենք հոգնում, որովհետեւ մենք դարձյալ ինչ որ հայրենանվեր, կարծում եմ աշխատանք ենք կատարում, որովհետեւ ինչ որ ձևով թեթևացնում ենք հոգս այն մատկանց նրանց ընտանիքների համար եւ նրանց անունները բարձր են հնչում մեր սրտերում եւ մենք խոնարհվում ենք նրանց արժեվ։ Տիկին Սուսանանը Նշեցիք հանրապետական կենտրոնական հիվանդանոցի, պոլիկլինիկական բաժանմունքի եւ հիվանդանոցի արտաքին տեսքը։ Կցանկանայի մուտք գործեինք այնտեղ, որովհետև չգիտես ինչու միշտ էլ մեծ հերթեր են գոյանում, բոլորդ մերն եք, եւ Արցախի բժիշկները եւ դուք, մեկս առանց մյուսի դե, չեն դե, դե, կարող ապրել։ Ինչն է խանգարում, որ เป զի լիարժեք ախտորոշվեն հենց ձեր համակարգում։ Ես աշխատում եի առանձին, բայց համագործակցում եի այդ բժիշկների հետ եւ ես հասկացա, որ իրենք ինչ ծնումներ որ կատարում են, լրիվ ժամանակակից տեխնիկա ունեն, բավականին լավ կահավորված, ամեն ինչ ունեն ճիշտ ախտորոշելու համար։ Բացի այդ, ձեր ակնաբուժները նույնպես վիրահատող են։ Այսինքն նրանք եւ պոլիկլինիկ աշխատանքն են կատարում եւ կատարում են վիրահատությունները։ Ես կարծում եմ նորմալ բուժօգնությունը Ստեփանակերտում կա այդ հիվանդանոցում, որը նաեւ շատ էսթետիկ հաջող կստացանք շրջակա բուրակի, ցայտախ աղբյուրը եւ այլն, այդ ամեն ինչը շատ գեղեցիկ է, շատ դրվան ավելի շուտ ոչ թե ցայտ աղբյուրը։ Մի խոսքով ասեմ, որ շատ եմ հավանել ձեր քաղաքը, որտեղ այն բավականաչափ մաքուր է, շատ սրտաբաց է, շատ հյուրընկալ է եւ շատ լավն է։ Մենք մեզ այստեղ զգում ենք հաճելի կոմֆորտի մեջ եւ շնորհակալ ենք։ Ոչ, Արցախ մենք էլի եկել ենք վատ գյուղերում ենք եղել, Ստեփանակերտում այսպես հպանցիկ անցել ենք, Գանձասարն ենք եղել, շատ գեղեցիկ կոթողներ ունեք դուք հուշահամալիրներ, որը անջնջելի տպավորություն է թողնում մարդկանց հիշողության հաջողությունների վրա, նույնիսկ կոնկրետ Ստեփանակերտի մասին մենք հիացած ենք երեքս էլ ճիշտ է։ Հիացած ենք ձեր քաղաքի մակրությամբ առաջին հերթը, իսկ այսօր մենք ծերանոց ենք եկել, այսպես կոչված տարեց մատկանց տուն ինտերնատ, փաստորեն բժշկուհու հետ շատ հաճելի ծանոթացանք Թակուհի Ֆյոդորովնայի հետ, աշխատում ենք միասին, օգնում ենք տուն ինտերնատի տարեց մարդկանց դարձյալ նույն թեմաներով տարբեր հիվանդություններ, տարբեր ախտորոշումներ, ժամանակին վաղ ախտորոշում, որովհետև հիմա գիտեք, որ բժշկության մեջ այդ ուղությունն է, որ ավելի ճիշտ է եւ ավելի նպատակահարմար է կանխարգելել, քան բուժել, որովհետեւ որն է ավելի հեշտ՝ հիվանդության դեմ առնել, քան հետո գոյացած իր բարդություններով հիվանդությունը բուժել։ Դրա համար այս հետազոտությունները եւ ախտորոշումները շատ կարեւոր են ըստ իս։ Տիկին Սուսանա, վախենում եմ խորանանք ձեր կենսագրության արմատների մեջ ու հանկարծ համոզվեք, որ արցախցի եք։ Ես բնիկ Երևանցի եմ, ծնվել եմ Երևանում, մայրական արմատները ստանում են դեպի Գորիսի, լեռնային վայրերը, իսկ հայրական արմատներով ես Արարատյան դաշտավայրից եմ, բայց դա չի խանգարում, որ լինեմ հոգով նաև արցախցի, որովհետև այնպիսի մի գեղեցիկ բնավորություն, համառ տոկունություն ունեն արցախցիները, սա բնորոշ է իրենց եւ նրանք շատ կայուն են ու շատ նպատակասլաց եւ շատ ուժեղ կանգնած են ամուր իրենց ոտքերի վրա։ Բոլորի մոտ ռուսերեն բարկա ստержень։ Այ դա ես նկատում եմ նրանց մեջ եւ դա իհարկե հաճելի է, որովհետեւ հաստատ գիտես, որ մարդիկ նպատակասլաց Աստված են եւ հասնելու են ու ես հաստատ գիտեմ որ Աստված մի արած է եթե պատերազմ լինի նրանք անպայման հաղթելու են որովհետեւ հայրենասերական ոգին շունչը դա շատ մեծ պաթոս է հաղորդում մարդուն եւ դա հաղթանակի ամենաառաջին գրավականներից մեկն է բայց ես հույս եմ հայտնում որ դա չի լինելու եւ մենք ունենալու ենք խաղաղ ապրելակերպ առանց պատերազմական ավերիչ գործողությունների ցանկանային երկար շարունակվեր իհարկե մեր զրույցը որովհետեւ նաեւ շատ դրական լիցքեր եք հաղորդում Արցախում, բացի այն, որ այս օրերին լույս է սփռում արցախցիներից, այցելուներ ունեցաք ծերանոցում, ինչպիսի վիճակ է դիրում այստեղ։ Գիտեք, որ հիվանդությունները որքան տարիքը մեծանում է, այնքան արտահայտվում են։ Ես չեմ կարող ասել, մեղք վերցնել ինձ վրա եւ ասել, որ անխնամ վիճակում են ծերերը, ոչ, բավականին շատերը ստացած են մասնագիտական օգնություն, որոշ մարդկանց մոտ արդեն կատարակտան վիրահատված էր, անգամ գլաուկոմա հայտնաբերված կար, որոնք դեղորակային ռեժիմի տակ գտնվող հիվանդներ են եւ այստեղ իրականացվում է ամենօրյա կաթիլների օգտագործումը։ Իհարկե կային եւ այնպիսիները, որոնք լրացուցիչ օգնության կարիք ունեն։ Մենք այդ բոլոր շտկումները կմցնենք ամեն դեպքում, որpիսի խնամքը ավելի լինի լիարժեք եւ ավելի հոգացությունը նրանց նկատմամբ ավելի շատ Մասնավորապես ես շատ մեծ նշանակություն եմ տալիս հիգիենայի կանոնների պահպանմանը, որտեղ ինքներդ հասկանում եք, որ ծերանոցը այնպիսի տեղ է, որ ծեր մարդիկ են ինքնուրույն չեն կարող խնամել, եւ այդ մասին զրույց անցկացվեց կոնկրետ բժշկուհի եւ բուժքույրերի հետ եւ նաեւ տնորենի հետ։ Ճիշտ է, այստեղ ված չէ այդ ամեն ինչը, բայց որպեսի ավելի ուշադրությունը բևեռվի դրան, որովհետեւ չմոռանանք, որ ամեն ինչ սկսում է հիգիենայի կանոնների խախտումից եւ դա շատ կարեւոր է հիվանդությունների լավ բուժման եւ արդյունքի համար։ Տիկին Սուսանա, միայն Արցախում կաշխատեք հագ ստանալու համար ժամանակ չունեք։ Ոչ, ցավոք սրտի, որովհետև ես շատ-շատ գործեր ունեմ։ Շնորհակալություն բոլորի անունից, մեր ստեղծագործական խմբի անունից միշտ մեզ հետ եղեք եւ մեզ ոչ միայն լույս, այլ նաեւ դրական լիցքեր հաղորդել եք ու ելի կհաղորդեք։ Անչափ շնորհակալ եմ, շատ հաճելի էր, ես կվերադառնամ։ Երիտասարդ բժշկուհի Արմինե Ստեփանյանի կարծիքով մասնագետի համար Արցախի այցն իր անհրաժեշտությամբ նման է քննության։ Շատ ուրախ եմ, որ գտնվում եմ Արցախում, առաջի անգամ եմ ես Ստեփանակերտում եւ ինչպես բժշկուհի նշեց, շատ գեղեցիկ, շատ մաքուր քաղաք է, նույնպես ես շատ հավաներ եմ, շատ դուրս եկել եմ։ Իմ ուրախությունը կայանում է նրանում, որ աշխատում եմ Սուսաննայի հետ, շատ հիանալի բժշկուհի, մեծ գիտելիքներ եմ ստանում, բավականին շատ եւ օգնում եմ հայությանը, մեր Արցախին, դա իմ համար շատ հուզիչ է։ Խմբին ուղեկցում է Արցախցի բժշկուհի Զոյա Կիրակոսյանը, ըստ բժշկուհու Բժիշկները իրանք հրավիրված են եղել իրանք կամքով էլ, ինչքան գիտեմ, եկել են որպեսի մեզ համագործությունը, համ օգնությունը իրանք կողմից, որտեղ ծերանոցը թեգուզ մենք մեր հիվանդներին եւ տանում ենք պոլիկլինիկա եւ իրանք հետազոտվում են, բայց շատ ուրախ եմ, որ այսօր այցելել են մեր մասնակիցները այստեղ եւ իրանք ինչ-որ մի մասնիկ մասը իրանք օգտագործել են մեր հիվանդների եւ մեր ստեղի մնացող մարդկանց, որտեղ իրանք անունը մենակ որ սա դոմ ինտերնատ է, այն մարդիկ եք, որոնք լկված են իրանց բարեկամներից, իրանց հարազատներից, իրանք ուզում են այդ ջերմությունը, կողքից ինչ որ մի հատ ավել բժիշկի խորհուրդա, կարիքա, այդ ամեն ինչը իրանց համար մի հատ մեծ ուրախություն է։ Այսօր այս մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում Միշկու Սուսանային եւ Արմինեին եւ Թերեզային, որ Ձեզ հետ եկել։ Այո, այո, որ այցելել են այսօր Ղարաբաղը, ինչ որ մի արդյունք է յանց կողմից յան թողել են։ Ես շատ ուրախ եմ ցանոթանալու համար ու ինձ թվում է որ վերջի հանդիպումը չի։ Էլի անպայման կան։ Մեկ ամսից հետո Թերեզա Խաչքարյանը ակնոցները կբերի եւ անձամբ կբաժանի նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն։ Ծրագիրը, ինչպես արդեն ասկսա, կազմակերպել է Հայաստան-Ամերիկյան համալսարանի առողջապահական ծառայությունների հետազոտման եւ զարգացման կենտրոնը, Կարո Մեղրիկյան աչքի հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնի հետ միասին։ Սուսանայի հետ սա մեր երրորդ այցն է Արցախ, բայց մեզնից առաջ ես գիտեմ, որ ելի այցելություններ են եղել նման ծրագրերով։ Երկու տարի առաջ մենք եղանք Մարտունի քաղաքում եւ Հարակից 4 գյուղերում, մոտ 600 հետազոտություն է կատարվել։ Անցած տարի եղանք Բերձորում, Այս անգամ թիրախային խումբը դպրոցահասակ երեխաներն են։ Քաղաք երկու դպրոցներում եւ 3 հարակից գյուղերում։ Եվ սա երրորդ այցելությունն այս անգամ իհարկե արդեն ասենք որ շատ ուրախ ենք որ մենք մայրաքաղաքում ենք չնայած այստեղ կան իհարկե ակնաբույժներ բայց ինչպես գիտեք բոլորս էլ սիրում ենք ելի մի ուրիշ բժշկի կարծիք ունեն եւ ամեծ առավելությունը իհարկե այն է որ կդրամադրվեն անվճար ակնոցներ եւ այս անգամ նաեւ թանկարժեք դեղորայք բոլոր այցելուների կողմից ասենք շնորհակալություն Կարո Մեղրիկյանի անվան աչքի հիվանդությունների կանխարգելման կենտրոնի ակնաբուժներին եւ սպասենք հաջորդ հանդիպմանը։